ԱՄՆ-ն կօգնի ուժեղացնել վերահսկողությունը Արցախյան հակամարտության գոտում հրադադարը պահպանելու համար։ Լուգանոյում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին միջոցառում է անցկացվել։ 2100 թվականին Հայաստանի բնակչությունը մոտ 1 միլիոնով կկրճատվի։ Ռուսական եւ թուրքական կողմերը պայմանավորվել են գազի գնի զեղչի վերաբերյալ։ Էբոլա վիրուսի դեմ պատվաստանյութ է ստեղծվել։ Վաղը կսկսվեն 6-րդ համահայկական խաղերը։ Լևոն Արոնյանը դուրս է մնացել Ֆիդեի վարկանշային ապուսակի առաջին տասնյակից։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հուլիսի 26-ից օգոստոսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 1100 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրազեկային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից եւ նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 17000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ քայլերի արդյունքում հակառակորդի նախարարցակ գործողությունները ճնշվել են։ ԱՄՆ կոգնի ուժեղացնել վերահսկողությունը Արցախյան հակամարտության գոտում հրադադարը պահպանելու համար։ Այս մասին Վաշինգտոնում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը։ Հանդիպմանը մասնակցել են Ամերիկայի հայկական համագումարի եւ Հուհիդա Հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբի ներկայացուցիչները։ Տոնոյանի խոսքով Վաշինգտոնում պաշտպանական եւ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներն իր հետ հանդիպումների ժամանակ ընդգծել են, որ ԱՄՆ-ը չափազանց շահագրգիռ է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադարի պահպանմամբ եւ պատրաստ է աջակցություն ցուցաբերել այդ գոտում վերահսկողությունն ուժեղացնելու հարցում։ Ինչպես Պենտագոնում, այնպես էլ պետքարտուղարությունում ընդգծվել է, որ անհրաժեշտ է ուժեղացնել միջոցառումները, որոնք կնպաստեն խաղաղության պահպանմանը։ Դրանք նախ եւ առաջ վստահության ամրապնման ուղղված միջոցառումներն են։ Հրադադարի խախտման կանխարգելիչ միջոցառումների առումով հսկայական դեր է խաղում հետաքննությունների մեխանիզմների ստեղծումը, նշել է Տոնոյանը։ Նրա խոսքով միջազգային դիտորդներին պետք է հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննություն անցկացնելու մանդատ տրվի, որն իր մեջ ներառում է մեծ լեզորություններ, ինչպես նաև միջազգային դիտորդների հովանու ներքո սահմանին ու զինված ուժերի շփման գծում հատուկ ցուցիչներ տեղադրելու հնարավորություն, որը ստապեցնող ազդեցություն կունենա։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարարն ընդգծել է, որ հայկական կողմը չի ցանկանում եւ թույլ չի տա պատերազմ։ Անդրադառնալով ռազմական ոլորտում հայ-ամերիկյան համագործակցության այլ ոլորտներին, Տոնոյանը նշել է երեք հիմնական ուղղություն. նախ ԱՄՆ կշարունակի աջակցել Հայաստանի պաշտպանական ոլորտում ընթացող բարեփոխումներին, երկրորդ ԱՄՆ կաջակցի հայ խաղաղապահներին Աֆղանստանում, Կոսովոյում, Լիբանանում, իսկ ապագայում հնարավոր է նաև Մալիում Բացի այդ, Հայաստանը պարտավորվել է ՄԱԿ-ի հովանու ներքո իրականացվող խաղաղապահ գործողությունների համար առանձին պրոֆիլային գումարտակներ տրամադրել։ Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Արկադի Բախինը ԱՊՀ անդամ երկրների բանակների ռազմամարզական խաղերի դրոշը հանդիսավոր փոխանցել է Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարին, որտեղ անցնելու են հաջորդ նման տիպի մրցումները։ Նա վստահություն է հայտնել, որ նման միջոցառումները իրենց ավանդը կունենան պետությունների միջև ռազմական համագործակցության ամրապնման գործում։ Փոխնախարարը շնորհակալություն է հայտնել մրցավարներին եւ զինծառայողներին ապարգևատրել մեդալներով մարտական համագործակցության ամրապնման համար։ Առաջին ռազմամարզական խաղերին, որ նվիրված էին մեծ հայրենականում տարած հաղթանակի 70-ամյակին, մասնակցել են Հայաստանի, Բելարուսի, Ղրղստանի, Ղազախստանի եւ Տաջիկստանի զինված ուժերի ուժեղագույն մարզիկները։ Ընդհանուր առմամբ մարզական առաջնության համար պայքարել է 228 զինծառայող, խաղարկվել է մեդալների 85 կոմպլեկտ։ Առաջին խաղերի ծրագրում ընդգրկված էր 10 մարզաձև՝ բանակային, ձեռնամարտ, ձյուդո, մարզակարային սպորտ, ռազմամարզական համալիրի բազմամարտ, հրաձգություն, լող, ամառային սպայական երրամարտ, մարզական կողմնորոշում, միջազգային զինվորական հնգամարտ եւ հրամանատարական մեկնարկներ զինծառայողների խաղերի անցկացման որոշումն ընդունվել է ԱՊՀ անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի նախագահությամբ։ Շվեյցարական Լուգանոյում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին միջոցառում է անցկացվել։ Օսմանյան կայսրությունում ցեղասպանությունից դժուժած քրիստոնյա ժողովուրդների ներկայացուցիչները Ասորիները, հայերն ու հույները հավաքվել են Սան Ռոկո եկեղեցում, նահատակների հիշատակին աղոտ քղել առաստված։ Միջոցառումը կազմակերպել է Տիչինո կանտոնում Սիրիական ուղափառ եկեղեցու ներկայացուցիչը Հայր Աբ รา համ Ունալը։ Այս արսափելի հանցագործության 100-երորդ տարելիցի առիթով կազմակերպված միջոցառմանը մասնակցել են տարբեր եկեղեցիների ներկայացուցիչներ, գրել է շվեյցարական տարբերականը։ Նշենք, որ հավաքվածների թվում է եղել նաև թուրքական ցակմամբ շվեյցարացի փաստաբան Էրջին Չիմենը։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը հրապարակել է աշխարհի բնակչության հեռանկարներ 2015 ամենամյա զեկույցը, որում ներկայացված է երկիր մոլորակի բնակչության ժողովրդագրական դինամիկան մինչև 2100 թվականը։ Հայաստանի ժողովրդագրական պատկերի վերաբերյալ զեկույցում նշվում է, որ 2015 թվականին Հայաստանի բնակչությունը 1 3 միլիոն 18 հազար է։ 2030 թվականին այն լինելու է 2 միլիոն 993 հազար, 2050 թվականին 2 միլիոն 729 հազար 96% կորստով, իսկ 2100 թվականին 1 միլիոն 739 հազար մարդ։ Ըստ էության ստացվում է, որ 50 տարում Հայաստանում բնակչությունը կրճատվելու է գրեթե 1 միլիոնով։ Զեկույցի համաձայն երկիր մոլորակի բնակչությունը 2100 թվականին հասնելու է 11.213 միլիարդի։ Հատկանշական է, որ մինչև 2050 թվականը մոլորակի բնակչության աճը ապահովելու է 9 երկիր՝ Հնդկաստան, Նիգերիա, Պակիստան, Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն, Եթովպիա, ԱՄՆ, Ինդոնեզիա, Ուգանդա եւ Տանզանիա։ Ամենաարագ աճող տարածաշրջանը զեկույցի փորձագետները համարել են Աֆրիկան, քանի որ 2100 թվականին Այս տարածաշրջանի բնակչության թիվը կրկնապատկվելու է այն դեպքում, երբ օրինակ ըստ կանխատեսումների Ասիայի բնակչության թվականակը նվազելու է 2050 թվականին 5.26 միլիարդից 2100-ին այն դառնալու է 4.88 միլիարդ մարդ։ Աֆրիկայում բնակչության աճի տեմպերով հատկապես աչքի է ընկնելու Նիգերիան։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հյուրընկալել է համահայկական ամառային 6-րդ խաղերի մասնակից Երևանի հավաքական թիմի գլխավոր մարզիչներին։ Քաղաքապետը հավաքական թիմին մաղթել է արդար մրցակցություն եւ մարզական հաջողություններ։ Համահայկական խաղերի առանձնահատկությունը նրանում է, որ բոլոր թիմերն էլ հայկական են ու մրցակցությունն էլ որքան էլ որ մրցակցություն, այնուամենայնիվ նախ բարեկամական է ու մեծ հաշվով բոլորիս ակնկալիքն այն է, որ ունենանք մարզական մեծ տոն, ինչը ամուսված եմ այդպես էլ կլինի։ Որպես տանտեր անշուշտ պետք է պատշաճ հյուրընկալենք մայրաքաղաք այցելած մեր բոլոր հյուրերին, բայց եւ պետք է անենք հնարավորը, որպեսզի Երևանի թիմը ինչպես միշտ ապահովի փայլուն մասնակցություն, նվաճի հաղթանակներ ու հերթական անգամ բարձր պահի Երևանի մարզական պատիվը, ընդգծել է Տարոն Մարկարյանը։ Քաղաքապետին ներկայացնելով նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքը ոլորտի պատասխանատուները նշել են, որ Երևանի մարզական պատվիրակությունը կազմված է շուրջ 500 մասնակիցներից եւ միակն է, որ մասնակցության հայտ է ներկայացրել խաղերի բոլոր 17 մարզաձևերի կանանց ու տղամարդկանց 31 մրցաշարերին։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն էլ իր հերթին մեկ անգամ եւս վստահեցրել է, որ քաղաքապետարանի ворթեգրած քաղաքականությունը հստակ է եւ Երևանի զարգացման ծրագրերով մայրաքաղաքում սպորտային կյանքի ել ավելի աշխուժացման ուղղված ծրագրերը լինելու են շարունակական։ Գերմանիայի գործող կանցլեր Անգելա Մերկելը որոշել է 2017 թվականին 4-րդ անգամ առաջադրվել այդ պաշտոնում։ Ըստ եղեկությունների Մերկելը նախընտրական քարոզարշավի նախապատրաստության հարցն արդեն քննարկել է Քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության գլխավոր քարտուղար Փեթեր Թաուբերի եւ կուսակցության ղեկավար տնօրեն Կլաուս Շիլլերի հետ։ Ենթադրվում է, որ Մերկելի որոշման մասին պաշտոնապես կհայտարարվի 2016 թվականի սկզբին։ Նշենք, որ Մերկելը Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնը զբաղեցնում է 2005 թվականից։ Ռուսական Գազպրոմ եւ թուրքական Բոթաս ընկերությունները պայմանավորվածության են հասել գազի գնի զեղչի վերաբերյալ։ Այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը։ Նախարարի խոսքով զեղչի չափը կկազմի 10-25%։ Մեր տեղեկությունների համաձայն Գազպրոմի եւ Բոթասի միջև գազի գնի զեղչի մասին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Զեղչը կկազմի 10-25%, հայտարարել է Նովակը։ Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպան Ումիթ Երդմն ավելի վաղ հայտարարել է, որ Թուրքիայի համար գազի գնի մասին վեճը որոշիչ գործոն չէ։ Թուրքական հոսք գազամուղի կառուցման վերաբերյալ համաձայնագրի ստորագրման հետաձգման համար։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Թուրքիան հետաձգել է թուրքական հոսքի վերաբերյալ բանակցությունները գազի գնի շուրջ վեճի պատճառով։ Էբոլա վիրուսի դեմ պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումների նախնական արդյունքները Գվինեայում պատվաստանյութի բարձր արդյունավետություն են ցույց տվել։ BBC-ի փոխանցմամբ այս մասին տեղեկացնում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Աշխարհը կանգնած է մահացու հիվանդության դեմ արդյունավետ պատվաստանյութի բացահայտման շեմին, ասվում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հայտարարության մեջ։ Պատվաստանյութը առանձին մարդկանց վիրուսից պաշտպանել է 100%-ով, սակայն հավելյալ տվյալներ են պետք դրա արդյունավետությունը գնահատելու համար հավաքական իմունիտետի պարագայում ողջ բնակչության պաշտպանությունը վիրուսից, երբ վակցինացիան անցել է բնակչության մի մասը միայն։ Փորձարկումներին հազարավոր մարդիկ են մասնակցել, որոնց հարազատները վարակված են եղել Էբոլայով։ Վիրուսակիր մարդկանց հետ շփումից 10 օր անց նրանցից ոչ ոք չի վարակվել։ Ավելի քան 11000 մարդ է մահացել Էբոլայից Գվինեայում 2014-ի դեկտեմբերին հիվանդության բռնկման պահից ի վեր։ Մարզասերների համար Ֆիդեն հրապարակել է շախմատիստների համաշխարհային դասակարգման հերթական աղյուսակը։ Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը 2009 թվականի հունվարից հետո առաջին անգամ դուրս է մնացել առաջին տասնյակից։ Հայ գրոսմայստերը 11-րդն է 2765։ Դասակարգումը գլխավորում է աշխարհի չեմպիոն նորվեգացի Մագնուս Կարսենը 2853, աշխարհի նախկին չեմպիոն հնդիկ Վիշվանաթան Անանդը երկրորդն է 2816։ Նույնքան է նաև բուլղարացի Վեսելին Թոփալովի վարկանիշը։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 Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 24, ցերեկը 33-ից 38 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։